bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.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 Mana bu majlisimiz unvoni iymonlashuv unvoni. Har vaqt bo'lavermaydi, balki ba'zi-ba'zida bo'ladi. Avvalambor sizlarni barchalaringizga jihod maydonida yurgan mujohid birodarlarimizni salomlarini yetkazib qo'ymoqchimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va mana bu majlisimizda yosh ulug' onaxonlarimiz bor, kasalmand opa singillarimiz bor. Ulardan mujohidlarimizni bizdan bir iltimosi, ularni haqqilariga duo qilinglar. alloh taolo ularni qadamlarini sobit qadam qilsin alloh subhanahu va taolo ularni dushmanlariga o'zi kifoya qilsin aytib o'tdik mana bu majlisimizni unvoni iymonlashuv unvoni demak sahobalar roziyallohu anhum iymonlari tog'larni singarin mustahkam bo'lgan tog'larni singarin buyuk bo'lgan Payg'ambar alayhisalomning qo'lida tarbiyalangan sahobalar o'zaro bir-birlari bilan ko'rishgan vaqtlarida ta'ala nu'min sa'a birodar keling bir iymonlashaylik deyshar ekan. Shu sunnatga muvofiq biz ham sizlar bilan iymonlashmoqchimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والنبيين والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بأحدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وهين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله Allah Subhanahu va Taolo Baqara surasini 177-oyatida صادق kimsalarni va muttaqi kimsalarni qanday sifatlarga ega bo'lishligini bizlarga bayon berdi. Demak, Alloh sodiq degan kishilar, Alloh muttaqilar degan kishilar mana bu biz o'qigan oyatda mana bu sifatlar bilan sifatlangan kishilar. Shuning uchun ham har birimiz har birimiz Allohning huzurida sodiq degan taqvodor degan maqomni olishlik ishtiyoqidamiz allohdan shuni so'raganmizki alloh taolo bizlarni sodiq musulmonlardan qilsin muttaqiy musulmonlardan qilsin degan umidimiz bor mana bu oyatga e'tibor beraylikki mana bu oyatda mana bu muttaqiylarni barchalarini va sodiqlarni barcha sifatlari bayon qilingan Allah subhanahu wa ta'ala marhamat qildi ki, "Laysal birra an tuvallu vucuhakum qibalal mashriqi wal-maghrib." Bir izgulik Allah'ın itaati da daima bulishlik ve amallarni, yaxshi amallarni ko'paytirishlik sifati bugan, abrorlarni sifati bulgan, bir yuzlarini mashriqqa va maghribke, qaratishlik bilangina namoyon bo'lmaydi faqatgina yuzni mashriqqa yoki mag'ribga qaratishlik bilan kishi abror bo'lib qolmaydi deb alloh taolo mana bu qibla o'zgartirilgan vaqtida yahudlar va mushriklar musulmonlarni mana bu qilgan alloh taoloni buyrug'iga itoatini masxara qilgan vaqtlarida Allah subhanahu wa ta'ala bularini mana bu mazammatiga javoban mana bu oyatni nozil qildi. Bilamizki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka da turgan vaqtlarida 13 yil mobaynida Baytul Maqdisga qarab namoz o'qirdilar. Qibla mashriqqa qaragan edi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ka'bani oldida turib, ro'boralarda Ka'ba turardi, lekin yuzlarini mashriq tarafga qaratib namoz o'qirdilar. Shunda aytardi aytardiki, bizi dinimiz haqda, shuning uchun Muhammad mashriqqa qarab namoz o'qiydi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mazammat qilishardi. Undan so'ng Madinaga ko'chib o'tilingandan keyin Alloh subhanahu va taolo mana bu qiblani mashriqdan endi mag'ribga ko'chirdi. Mana bu qiblani o'zgarishdan bo'lgan hikmat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashgan mu'minlarni imtihon qilishligidir. Endi yahudiylar qibla o'zgargandan so'ngra yana musulmonlarni malomat qila boshlashdiki, bularni dinini bu tuturug'i yo'q. Bir vaqt mashriqqa qarab o'qiydi bular, bir vaqt mag'ribga qarab o'qiydi degan vaqtida musulmonlarning qalblari qiynalgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatni nozil qildi. Yahudiler o'zlarini biz hak yo'ldamiz, nasoralar biz hak yo'ldamiz deyshar edi. Va Alloh subhanahu va taolo mana bu qiblani o'zgartirishlik bilan kishi u abrorlardan bo'lib qolmasligini, balki mana bu bir Allohga iymon keltirishlik, oxirat kuniga iymon keltirishlik, maloikalarga iymon keltirishlik, Allohning kitoblariga iymon keltirishlik Allohning payg'ambarlariga iymon keltirishlik bu mana shu abrorlarning birinchi sifati ekanligini Alloh taolo xabarini berdi. Aytib o'tdik, albatta mana bu abrorlarni sifatlardan birinchisi bu iymon, g'aybga bo'lgan iymon. Bu Allohga iymon, oxirat kuniga iymon, malaikalarga bo'lgan iymon va Alloh nozil qilgan kitoblarga iymon va Alloh yuborgan barcha nabiylarga iymon keltirishlik. Mana bu demak Alloh taoloning huzuridagi abrorlar deb atalgan ulug' kishilarning sifati ekan. Va undan keyingi iymondan keyin amali ishlar aytib o'tdik abrorlar shunday kishilarki ular doimiy ravishda Allohga itoat qilishadi, Rasuliga itoat qilishadi va yaxshi amallarni ko'paytirishadi. Va atal mala ala hubbihi va o'zi yaxshi ko'rgan mollarini qarindosh urug'larga, yatimlarga, miskinlarga, musofirlarga savol qiladigan muhtoj bo'lib qolgan gadoylarga va qullarni yoki asirlarni ozod qilishlik yo'lida ular mollarini yaxshi ko'rgan mollarini sarflashadi deb berishadi deb Alloh taolo marhamat qildi. Demak, g'aybga iymon keltirgandan keyin mu'minlar darrabda amalga o'tishadi. Dar holda ular solih amallarni ko'paytirishga harakat qilishadi. Mana bu solih amallarni Alloh taolo aytayaptiki, ular yaxshi ko'rgan mollarini berishadi. yaxshi ko'rgan eng afzal mollarini ular berishadi deb Alloh taolo marhamat qildi. Kimlarga? Qarindosh urug'lariga, yetimlarga, miskin bechoralarga, musofirlarga, soillarga, asir va qullarni ozod qilish yo'lida. Va aqomas-sola namozlarini qoyim qilishadi. va tazaka zakotlarni haqdorlariga berishadi. بأهدهم إذا آهدوا آهَدُوا Va برشكن ahd berishgan لرقى وفاق لشهد والصابرين في البأس وزلرقى O'zlariga يعني من mana bu musibatlar ularni nafsiga yetadigan, ularni qarindosh urug'iga yetadigan, moliga yetadigan musibatlarga ular sabr qilishadi. Va ular jang vaqtida sabr qilishadi deb Alloh taolo marhamat qildi. Demak, mana bu yerda bir necha sifatlar. Birinchi g'aybga iymon, ikkinchi Allohning yo'lida infoq qilishlik, uchinchi namozlarni qoyim qilishlik, to'rtinchi zakotlarni ado qilishlik, 5-chi ahdlariga vafo qilishlik, 6-chisi sabr qilishlik. Va sabrni bir necha turi bu sabr shundan iboratki, kishini o'zini moliga, farzandlariga yetadigan musibatlar, farzandi shahid bo'lishi mumkin, farzandi vafot topishi mumkin, qarindosh urug'lari shahid bo'lishi mumkin, jarohatlanishi mumkin va o'zini jasadiga yetadigan musibatlar. turli turli kasallar bo'lishi mumkin. Mana bu narsalarga sabr qilishlik. Va sabrdan yana bittasi vahinal bas va qattiq janglar vaqtida sabr qilishlik mana bu Alloh taolo maqtagan abrorlarning sifati ekan. Demak, mana bu oyatdagi Alloh sodiqlar deb atagan Alloh muttaqiylar deb atagan kishilarning sifati ekan. Abrorlarning sifati ana shu Qur'onda ham duo bor. Robbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi robbikum fa amanna ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار Ey parvardigorimiz biz seni tarafingdan nido qiluvchi munodini nidosini eshitdik va bu nido qiluvchi Parvardigoringizga iymon keltiring degan so'zini eshitdik va biz iymon keltirdik. Bizlarni xato kamchiliklarimizni kechirgin. va bizlarni abrorlar bilan birga qiyomat kunida qayta tiriltirgin deb duo qilinadi. mana bu abrorlarning sifati, mana bu sodiqlarning sifati, mana bu muttaqilarni sifati mana shulardan iborat ekan. Demak, mana bu oyatdan hammamiz xulosa chiqarib olaylikki, demak, sodiq bo'lishlik, muttaqi bo'lishlik mana bu sifatlarni o'zida jamlagan kishilardagina topiladi. Har kim aytishi mumkin men sodiqman deb. Lekin bu sodiqlik, bu muttaqilik Allohni va rasulini huzurida qabul bo'lishlik kerak. Shuning uchun mana bu oyatga to'xtalib o'tdik. Yana bitta oyatga to'xtalib o'tmoqchimiz. Vallazina hajaru fi sabilillah thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullah rizqan hasana va innalloha lahuva khayrul roziqin. la مدخلا يرضونه yardawnahu الله لعليم حليم الله Alloh taolo o'zini yo'lida hijrat qilgan muhojirlarga va muhojiralarga mana bu Haj surasida bashorat berdi. Alloh yo'lida hijrat qilgan, so'ngra qatl bo'lgan, shahid bo'lgan yoki o'z ajali bilan vafot topgan kishilarni albatta Alloh eng pokiza rizqlar bilan rizqlantirishligini va'da qildi. Demak, hijrat diyorida shahid bo'lgan hijrat diyorida o'z ajali bilan vafot topgan kishilarga katta bir bashorat. La yarzuqannahumullohu rizqan hasana. Alloh ularni albatta albatta eng pokiza rizqlar bilan rizqlantiradi va albatta Alloh taolo rizq beruvchilarni eng yaxshisidir deb Alloh taolo marhamat qildi. Hijrat diyorida qatl bo'lib shahid bo'lgan yoki o'z ajali bilan vafot topgan kishilarni Alloh taolo albatta ular rozi bo'ladigan hovlilarga bog'u bo'stonlarga albatta olib kirishlikni va'da qildi. Ya'ni Alloh taolo o'zini yo'lida hijrat qilgan kishilarni xoh shahidlari bo'lsin, xoh o'zini ajali bilan vafot topgan kishilari bo'lsin, ularga mana bu bashoratlarni berdiki, ular vafot topgandan keyin ularni Alloh taolo rozi qiladigan uylarga, joylarga, o'rinlarga joylashtirishlikni Alloh taolo olib kirishlikni va'da qildi. Albatta Alloh taolo alim bo'lgan, halim bo'lgan zot deb Alloh taolo marhamat qildi. Mana bu ham biz sizga bir bashorat sahobalardan bittalari bir shahidni janozasini olib kelib qo'yilgan edi va o'zini ajali bilan vafot topgan muhojirni ham janozasini olib kelib qo'yilgan edi. Shunda sahobiylardan bittalari kelib turib mana bu o'zini ajali bilan vafot qilgan kishini tobutini oldiga turdilar. Shunda aytishdiki, siz shahidni qo'yib, o'zini ajali bilan vafot topgan kishini ustida turibsiz deganda, mana bu oyatni tilovat qilgan ekanlarki, Allohning huzurida jihad maydonlarida qatl bo'lishlik bilan Alloh yo'lda hijrat qilib, shu hijrat diyorida sabr qilib, istiqomatda bo'lgan kishilarni darajasi barobar ekanligini u kishi mana bu oyatni tilovat qilib xush xabarni bergan ekanlar. Yana keyingi mavzuyimiz 3-chi mavzu bu jamoatimizning musulmon ayollariga tegishli bo'lgan bularni jang maydonida turmush o'rtoqlari, farzandlari, inilari jang qilib turgan vaqtida ularni ham o'zlariga yarasha vazifalari bor. mana bu vazifalarni ham birma bir eslatib qo'ymoqchimiz. Alloh subhanahu va taolo Ahzob surasida Ahzob surasi bu Xandaq g'azvasi haqidagi nozil bo'lgan oyatlar mana bu oyatda payg'ambarni ayollarini o'zini qanday tutishligini qanday vazifalarni bajarishligini Alloh taolo vazifasini berdi. Bismillahirrohmanirrohim. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما alloh taolo ahzob surasida marhamat qilgandiki payg'ambarni ayollari ummul mo'minin onalarimizga alloh taolo agar sizlar davomlik ravishda robbilaringizga itoatda bo'ladigan bo'lsalaringiz, Alloh va Rasuliga itoat qiladigan bo'lsalaringiz va solih amallar qiladigan bo'lsalaringiz, albatta sizlarni biz ikki barobar ajr bilan ajrlaymiz va sizlarni pokiza rizqlar bilan rizqlantiradigan jannatlarga olib kiramiz. Biz tayyorlab qo'ygan jannatlarga olib kiramiz deb Alloh taolo marhamat qildi. Payg'ambarning ayollari muslima ayollar uchun ibrat va namuna. Qonit bo'lishlik. Bu Alloh taolo talab qilgan mu'minlardan asosiy sifatlardan bittasi. Ya'ni davomlik bo'lishlik. Davomlik taqvodor bo'lishlik. Davomli ravishda Allohga xudo va xushuda bo'lishlik. Mana bu narsada Alloh taolo payg'ambarni ayollardan talab qildi. Va ularni darajasini ham bizlarga marhamat qildiki, ikkita ajrga ega bo'ladigan toifalar bor, shulardan bittasi payg'ambarlarning ayollari ummul mu'minin onalar. Mana bularga Alloh taolo ikki barobar ajr berishligini xabarini berdi. Ya nisa an-nabiy lastunna ka ahadin minan nisa. Ey nabiyning ayollari, ey Muhammad alayhisalomning ayollari sizlar boshqa ayollar singari emassizlar. Inittaqaytunna agar Allohdan taqvo qilsalaringiz fala tahda'na bil qawl allazi fi qalbihi marad va qulna qawlan ma'rufa. Sizlar Allohdan taqvo qilinglar. Agar sizlardan kimdir gap so'rasa, pardani orqasidan gap so'rab keladigan bo'lsa, sizlar o'zingizni, so'zingizni o'zingizni ovozingizni ingichka qilib, muloyim qilib gapirmanglar. Agar muloyim qilib gapiradigan bo'lsalaringiz, ya'ni oddiy gapirishdan ovozingizni mayillashtirib, noziklashtirib gapiradigan bo'lsalaringiz, qalbida kasali bor bo'lgan, marazi bor bo'lgan munofiqqa o'xshagan kishilar sizlar haqingizda yomon niyatda bo'lib qoladi. sizlar gapirgan vaqtingizda ma'ruf gaplarni gapiring deb Alloh taolo marhamat qildi. Mana bu yerda musulmon ayollardan bir qancha narsa talab qilinyapti. Bundan bittasi mana shu begona erkaklar bilan nomahram erkaklar bilan majbur qolingan vaqtida parda orqali gaplashilgan vaqtida o'zini ovozini ingichka qilmasdan gaplashlik talab qilinyapti ovozini ingichka qilmasdan balki qo'polroq qilib gapirishlik talab qilinyapti chunki mana bu gapirgan vaqtida bular ummul mo'minin onalar ular har bir mo'min kishi uchun qiyomat kunigacha ona hukmida va lekin qalbida marazi bor kimsalar hatto ummul mu'minin onalar haqida yomon narsalarni tama qilib qolishligini Alloh taolo xabarini berdi. Shuning uchun ayollarni o'ziga yarasha odob axloqi bor. Agar mana bozurgi kunlarda ko'pchiligingizni turmush o'rtoqlaringiz jangga ketgan, biror bir xizmatga zarurat bo'ladi. Mana bu narsalar avvalan bor. Xat orqalik bo'lish kerak. Parda orqalik bo'lishlik kerak. agar parda orqalik bo'lgan vaqtida ham ovozni mayin qilmasdan, nozik qilmasdan mana bu narsalarga javob berish kerak. Va ma'ruf gaplarni gapirishlik kerak. Ma'ruf ya'ni o'rtacha gap. Na ovozini mayin qilishlik, na baqir chaqir qilishlik. qarna fi buyutikunna va uyinglarni o'zinglarga lozim qilib qarorgoh qilib olinglar. Uyinglarda o'tiringlar. Hadab zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqavermanglar. Qo'ni qo'shnikiga hadab chiqavermanglar degan buyruq mana bu oyatda kelyapti. Payg'ambarlar ayollarga Alloh taolo va qarna fi buyutikunna sizlar o'zingizlarni uyinglarni o'zingizlarga lozim tutinglar. doimiy ravishda sizlarni qarorgohingiz mana bu nima bo'lsin uyingiz bo'lsin deyapti ayollarni uzursiz uydan tashqariga chiqishligi juda ham xatarlik juda ham xatarlik bu haqida oyat hadislar juda ko'p kelgan shuning uchun har bir muhojiradan talabimiz shuki o'zlarini uylaridan, o'zlarini qarorgohlardan go'yoki askarlarni qarorgohi bo'ladi, ijozatsiz chiqmaydi. Zarurati bo'lsa, bo'lmasa chiqmaydi. Harbiy markazlar bo'lgan singarin uy ayollarni bu qarorgohi bu. Uydan zarurat bo'lmasa chiqmaslik kerak. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislari shuki, ayol kishini namozi masjidga chiqishiga qaraganda uyda o'qigan namozi afzal dedilar. Hatto masjidga Umar ibn Xattob o'zlarini zamonlarida ayollarni masjidga borishidan to'xtatib qo'ydilar. Masjidga bormasin hech kim dedilar. Namozini hamma uyda o'qisin dedilar. Shunda ayollar kelib Oysha onamizga shikoyat qilish kerak ekanki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida borardik. Abu Bakr vaqtda borardik masjidga. Bu Umar hozir bizni qaytaryapti bu masjidga borishlikdan. Borib gapirmaysizmi ey ona deganda Oysha onamiz aytgan ekanlarki, agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hozir tirilib kelsalar, Madinani bu holini ko'rib, u kishi ham qaytargan bo'ladi degan ekanlar. Namozgaki ayol kishini namoz ibodati u uyidagi namoz afzal ibodat bo'lsa, uni endi qo'nimi qo'shni yurib har joylarga chiqaverishligi bu shariat qoralagan narsa bu. Shuning uchun Alloh taologa musulmon ayollarni Allohni rozi qiladigan eng yaxshi o'rinlari bu uylari va uylarini hovlisi. Mana shu o'rinda Allohni rozi qilishadi u. Hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida g'azvaga chiqib ketgandi bir mujohid uni ayoli qolgan edi chiqib ketayotgan vaqtda aytgan ekanki men qaytgunimgacha uydan chiqmaysan degan ekan shunda bu ayolni otasi qattiq kasal bo'lib qoladi otasi ahvol yuboradiki qizim bir kelib ketgin deb shunda bu ayol rasululloh sollallohu alayhi vasallamga odam yuboradiki erim shunaqa deb ketgan edi otam chaqirtiryapti kimni aytganini qilay deganda aytgan ekanlarki eringni aytganini qilgin shunda otasi qattiq kasal bo'ldi vafot topdi ham lekin bu ayol uydan chiqmadi shu bilan mana bu ayolni qilgan solih amali sababligidan alloh taolo vafot topgan otasini ham gunohlarini kechirib yubordi shuning uchun muhojirlardan qattiq talabimiz shu ki uylarini o'zlariga lozim tutishsin. Hatto ba'zi bir shikoyatlar bor. Ba'zi bir singillarimiz, opalarimiz ba'zi vaqtda yuzlari ochiq holatda ham ko'chada yurgan holatlari bo'lyapti. Bu bizni oxirgi ogohlantirishimiz. Agar bu narsa sodir bo'ladigan bo'lsa, amru ma'rufga vazifa beramizki endi ayollarni ham darralaymiz. Ayollarni ham ularni turmush o'rtog'ini jazolaymiz. Chunki biz mana bu jamoatimizni ayollarini o'zimizni opa singlimiz deb bilamiz. Dayyus kishi jannatda hidini edlamaydi. Kimda kim ayolini, opasini, singlisini qizg'anmasa, uni shariat dayyus deydi. Shuning uchun Jamoat dayyus jamoat emas. Jamoat kofirlar bilan jihad qilyapgan jamoat. Kofirlardan o'ch olyapgan jamoat. Shariatni o'ziga tatbiq qilyapgan jamoat. Agar qizim Fatima o'g'irlik qilsa, qo'lini kesaman degan qoidaga amal qilgan jamoat. Agar qizim agar shu jinoyatni qiladigan bo'lsa, albatta uni darralayman. وَلَا تَبَرُّجْنَا الْتَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى Cahiliyet zamanidagi yasan tusan qilib bezanmanglar deyapti Alloh taolo. Cahiliyet zamanidagi singarin ochiq sochiq yurmanglar deyapti. Cahiliyet islomdan oldingi kiyimlarni kiymanglar deyapti. O'zinglarni johillarga o'xshatmanglar deyapti. jamoatni ichida ba'zida eshitib qolamiz qanaqa moda degan yo bu jamoat modani orqasidan chiqqan emas bu jamoat Allohni jamoli uchun chiqqan bu jamoat Allohni rozi qilamiz deb jannatga kiramiz deb chiqqan biz jahilatdan tavba qilib chiqqanmiz jahilatdan bezor bo'lib chiqqanmiz endi kiyimimiz turishimiz gaplashishimiz, taomimiz, hamma muomalamiz islomga muvofiq bo'lishlik kerak. Islomga muvofiq bo'lish kerak. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kofira toifalarga taqlid qilib qolmanglar. Man tashabbaha biqaumin huwa minhum. Kimda kim o'zini qaysi bir qavmga o'xshatsa, u ana shu qavmdandir dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Libos kiyishlar, uyda o'zini tutishlar, ko'chaga chiqishda hammasi shariatga muvofiq bo'lish kerak. Va aqimna sola va atina zakka va ati'na Alloha va rasula namozlarni qoyim qilinglar. zakotlarni ado qilinglar, Allohga itoat qilinglar, rasuliga itoat qilinglar deyapti Alloh taolo. Innama yuridullohu li yuzhiba ankumur rijs ahlal bayt va yutahhirakum tathira. Mana bu yuqoridagi buyruqlarni bajarish buyurishlardan maqsad yuqoridagi ayollarni vazifalarini bayon qilishlikdan maqsad Alloh taolo ki. sizlardan ey ahli bayt payg'ambarni oilasi nopokliklarni poklamoqchi Alloh taolo va sizlarni pok pokiza qilib qo'ymoqchi deyapti. Shuning uchun muhojir degani al-muhajiru man hajara ma anhulloh. Muhojir deb shunday kishiga aytiladiki, Alloh qaytargan narsalardan qaytadigan kishilarni muhojir deyiladi. Shuning uchun vatanni tark qildik, qarindoshlarni tark qildik, tug'ilib o'sgan diyorlarni, hovli joylarini tark qildik. Endi ana shu yerda bo'lgan cahilane sifatlarni ham tark kılışımız kerak. Tark kılışımız kerak. Haqiqiy muhojir bo'lishimiz kerak. Haqiqiy muslima, haqiqiy Alloh taolo Qur'onda maqtagan sifatlarni bize jamlashimiz kerak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir neçe hadislerini oku bermoqchimiz. E'tibor beringlar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Zar Cundub ibn Cenadata ve Abi Abdurrahman Muaz ibn Cebel radıyallahu anhuma an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال اتق الله حيثما كنت واتب السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلوق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن أبو ذر معاذ بن جبل رضي الله عنهما روايت قلن من أبو حديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم aytibdilar ki qayerda bo'lsangiz ham Allohdan taqvo qiling dedilar. Ya'ni odamlar ko'radimi? Odamlar ko'rmaydimi? Alloh ko'rib turganligini esdan chiqarmang. Har joyda bo'lsangiz ham Allohdan taqvo qiling dedilar. Va yomonlik, gunohni orqasidan yaxshilikni ergashtiring. Agar bir xato kamchilik qilsangiz, gunoh qilsangiz orqasidan tezda yaxshilik qiling. Bu bilan sizni yomonligingiz o'chib ketadi dedilar. va odamlarga eng chiroyli xulq bilan muomalada bo'ling dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, 3 ta narsa. Odamlar ko'radimi, ko'rmaydimi? Odamlar bormi, yo'qmi? Har joyda bo'lsangiz dedilar, Allohdan taqvo qiling. Innalloha kana alaykum raqiba. Albatta Alloh taolo sizlarga sizlarni qilib turgan amallaringizni kuzatib turuvchi deb mana bu hadisdagi sharhda mana shu oyatni keltirishibdi. Ikkinchi inson bolasi borki xatokor. Xatoni orqasidan darrabda yaxshilik qilishlik bilan kishini mana bu xatosi o'chirib yuborilishligini Rasululloh sallam xabarli berdilar. va odamlarga eng go'zal xulqda bo'lishlikni ham tarbiya berdilar. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت ألا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ابن عباس رضي الله عنهما etediler كي Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni amakilarining o'g'illari bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot topgan vaqtlarda bu kishi 13 yosh bola bo'lgan. Bu kishi bir kun deylar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bir markabga mingashib ketyapgandik. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir markabni minib ketyapgandilar, Men ham minga minishib olgandim. Birga edik. Shuda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Ey bolakay, men sizga bir necha kalimalarni ta'lim berib qo'yaman dedilar. Ihfazillah yahfazuk. Allohni hifozat qiling. Allohni rioya qiling. Alloh sizni saqlab oladi dedilar. Allohni saqlang, Alloh sizni saqlaydi dedilar. Allohni saqlashlik, Allohni buyurgan buyruqlarni bajarishlik, Allohni qaytarganlardan qaytishlik bilan Allohni saqlashlik bo'ladi. va buni evaziga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh sizni nafsingizni, ahlingizni, diningizni va dunyoyingizni saqlab oladi dedilar. Demak, birinchi ta'limot shunday bo'lyaptiki, shariatga muvofiq hayot kechirishlik. Alloh va rasuliga itoat qilishlik. Alloh va rasuli buyurgan buyruqlarni bajarishlik va qaytarganlardan qaytishlik. Buni evaziga Alloh taolo mana bu o'zini mu'min bandasini, mu'mina churisini Alloh taolo nafsini bo'lsin, molini bo'lsin, dini va dunyosini saqlab olishlikni o'z zimmasiga olyapti. Allohni chegaralarini rioya qiling. Allohni doim o'zingizni ro'barangizda topasiz. Ya'ni Alloh doim sizni o'zi qo'llab quvvatlab qo'yadi. O'zi sizni asrab oladi. Sizni rizqlaringizni beradi, sizni himoya qiladi. Sizni doim Alloh taolo o'zini ilmi bilan ihota qilib o'rab oladi. Agar so'ramoqchi bo'lsangiz, Allohdan so'rang. Yordam so'ramoqchi bo'lsangiz, Allohdan yordam so'rang deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu yosh bolaga haqiqiy aqidani ta'limotini berdilar. va biling albatta odamlar hammasi to'planib sizga biror bir foyda yetkazmoqchi bo'lsa Alloh sizni foydangizga bitib qo'ygan narsanigina yetkiza oladilar. Undan ortiqcha narsani yetkiza olmaydilar. Agar odamlar hammasi to'planib sizga bir zarar yetkazmoqchi bo'lsalar, Alloh sizni zararingizga bitib qo'ygan narsadan ochiqcha biror bir zarar yetkiza olmaydilar. taqdirni yozgan qalam yozishdan to'xtab ko'tarib qo'yilgan va sahifalar qurigan deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ta'limot berdilar. Mana bu ta'limot Ibn Abbos bu kishi yosh bola bo'lgan dedik, bu kishiga ta'limot bo'lyapti. Bu ta'limot hamma ummatga hamma ummatga. Mana bu hadisdagi va'dalarni biz ham hijrat diyorida ko'rib kelyapmizki, uzoq yildan bos g'urbat diyorida, hijrat diyorida Alloh taoloni asrayotganligini asosiy sabablardan bittasi doim aytganmizki, bu bizni shariatga o'zimizni taslim qilganimiz va Allohni buyruqlarini toqatimiz yetgancha bajarayotganimiz, boshqa narsa emas. Mana hozir biz siz yashab turgan mintaqa hamma tarafdan yana dushmanlar bizni yo'q qilib yuborishlik uchun jamlangan. Lekin Allohga hamdlar bo'lsin, muhojirlar va muhojiralar amn omonda turibdi. Bu himoyani Alloh taolo qilyapti. Shuning uchun ham biz mana bu Allohga hamd aytaylik, Allohga shukr qilaylik va Alloh subhanahu va taoloning chegaralarini Allah Teala'nın hududlarını kılaylik. qilaylik. gine Alloh subhanahu va taolo mana bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va'da qilgan hadisga muvofiq bizlarni asrab oladi. Mana hozir ustimizda josus tayyora uchyapti, Alloh o'zi asrasin. Lekin biz Alloh taolo bilan o'rtamizni isloh qilaylik, Allohdan taqvo qilaylik, Allohni ko'rib turgandek yoki Alloh meni ko'rib turibdi deb hayot kechiraylik. Mujohidlarimiz jang maydonida qon berishyapti, Alloh qabul qilsin. Jihad qilishyapti. Orqada turgan onaxonlar, opa-singillar ham Allohdan taqvo qilsin, ularni haqqiga duo qilsin va Alloh subhanahu va taolo bilan o'rtalarini isloh qilsin. Chunki bizni dushmanga qarshi sonimiz oz, tayyorgarligimiz oz. Lekin biz düşmanga qarshi Allohni qo'yganmiz. Alloh düşmanga hozirgacha kifoya qilib kelyapgan va albatta kifoya qiladi. Faqat jamoatdagi har bitta shaxs, xoh erkak, xoh ayol, xoh yosh, xoh qari, hammasidan talabimiz shuki Allohdan taqvo qilaylik. Usikum avvalan nafsi bi taqvalloh. o'zimni va sizlarni Allohdan taqvo qilishlikka avvalda ham va oxirda ham buyuraman. Albatta mana bu o'rni kelganda sahobiy ayollardan Asmo binti Abu Bakrni bir yodimizga olmoqchimiz va iymonlashuv suhbatimizga nuqta qo'ymoqchimiz. Asmo binti Abu Bakr Abu Bakr Siddiqning qizlari bo'ladi. Ayşe onamiz Ummul Mu'mininning singillari bo'ladi. Zubayr ibn Avvam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni havorilarini ayoli bo'ladi. Safiya onamizning kelinlari bo'ladi. Abdullah ibn Zubayrni onalari bo'ladi. Bu kishi nasabi juda ham oliy bo'lgan ona. Bu kishi bu onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrat qilgan vaqtida bellarga bog'lagan bel bog'larini ikkiga bo'lib, biriga non, biriga boshqa narsalarni tugib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni g'orda turgan vaqtlarida oziq ovqatlarni yetkazib bergan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni duolarini olgan onamizdan bo'ladi. Bu kishi Madinaga kelgan vaqtida hijrat qilib Abdulloh ibn Zubayr dunyoga kelgandi. Bu onamiz oxirgi 9-oyda hijrat qilgandilar. Abdulloh ibn Zubayrni onalari bo'ladi. Bu kishi taqvoda Alloh yo'lidagi sabrda namunalik onalarimizdan. Abdulloh ibn Zubayr aytadilarki, men muslima ayollarning ichida ikkita ayoldan saxovatliroq ayolni ko'rmadim dedilar. Bu bittalari Oyisha, bittalari onam Asmo dedilar. Faqat bularning o'rtasidagi farq shundan iborat ediki, Oyisha onamiz to'plab-to'plab keyin hammasini saxovatlik qilib sadoqat qilardilar. Asmo onamiz esa to'plamasdan, kechga qoldirmasdan hammasini Allohning yo'lida infoq qilardilar. Biz mana bu onani oxirgi o'zini o'g'li Abdulloh bilan bo'lgan muloqotni bir yodimizga olmoqchimiz. Abdulloh ibn Zubayr 7 yil xalifalik qilganlardan keyin Makkani Hajjoj boshligida boshchiligidagi lashkar qamal qilib olgandan keyin Abdullohning atroflarida oschilik qolgandan keyin Hajjoj bu kishiga taslim bo'lishlikni talab qildi. shunda abdulloh ibn zubayr onalari yuzdan o'tgan ikkita ko'zi amo bo'lib qolgan qariya onalarni oldiga keldi shunda onalarni oldiga kirib kelgan vaqtida kirib kelgan vaqtlarda onalar aytgan ekan ey o'g'lim lashkarni tashlab nimaga keldingiz hozir nima vaqt hozir shuni o'rnimidi degan vaqtida ey ona men bir maslahat uchun keldim dedilar shunda Onalar aytdiki, hozir maslahatni o'rni emas, hozir jangi vaqti. Nimaga keldingiz deb onalari norohat bo'ldilar. Shunda aytdilarki, onajon, Hajjoj aytibdi, Taslim bo'lsang, bizni xalifamizga bayat qilsang, seni istagan narsangni beraman va xohlagan joyingga omonlik bilan yetkazib qo'yaman deyapti. Shu haqida maslahat qilishlik uchun kirdim dedilar. shunda ona aytgan ekanlarki ey o'g'lim siz o'zingizni o'zingiz yaxshi taniysiz agar dunyoga muhabbat qo'ygan bo'lsangiz qandaynam yomon o'g'il ekansiz o'zingizni ham haloq qilibsiz sizga ergashgan kishilarni ham haloq qilibsiz agar haq bo'ladigan bo'lsangiz botilga taslim bo'lmang dedilar haq bo'lsangiz botilga taslim bo'lmang dedilar shunda o'g'illar aytdiki ey ona agar ular meni qatl qiladigan bo'lsa qatl qilgandan keyin burunlarimni quloqlarimni kesishi mumkin shuning uchun men siz buni eshitib azorlar azorlanmang deb siz bilan maslahat qilyapman deganda ona aytgan ekanlarki ey o'g'lim qo'yni so'ygandan keyin uni terisini shildi nima yo'q shilmadi nima u qo'y uchun farqi yo'q degan ekanlar shunda ona bola bir-birlari bilan o'g'illari aytgan ekanki, meni qalbim xotirjam edi, faqat shu so'zni sizni og'zingizdan eshitgani keldim. Ey ona, mendan xotirjam bo'ling, men taslim bo'lmayman dedilar. Shunda ona bola bir-birlari bilan xayrlashdi. Onalar aytdiki, "Kel o'g'lim, bir seni hidlab olay, bir bag'rimga bosib olay" deb turib, yuzdan oshgan ko'zi amo ona o'g'illarini bag'riga bosdi. u kishini hidlay boshladi va o'g'illari ham u kishini oyog'ini tagga yiqilib, u kishini qo'llaridan o'pa boshladi. Shunda onalari birdaniga seskanib tushdilar. O'g'lim bu oldingizdagi narsa nima dedilar? Abdulloh ibn Zubayr jang vaqtida kiyiladigan zirhlik narsani kiyib olgandilar. Aytdilar bu zirh dedilar. O'g'lim endi siz qidirib yurgan shahodat uchun bu narsani keragi yo'q. buni yechib uloqtirib tashlang dedilar. Va ona o'g'illarini shahidlikka tayyorladilar. Va o'g'illari kiyib olgan zirhini yechib tashadi va jang maydoniga keta turib aytdi: "Ona, duo qilib turing, meni haqqimgaki Alloh taolam menga o'zi yordam bersin" dedilar. Shunda onalar orqadan qolib yig'lab duo qilardilar. "Ey Alloh, bu Abdullohga o'zing yordam bergin. Ey Alloh, bu bandangni ro'za tutar edi hamma og'zini ochib yurgan vaqtida bu kechalari hamma uxlab yotgan vaqtida namozlar o'qirdi o'zing yordam bergin deb duo qila boshladilar va o'g'illar o'sha kuni shahid bo'ldi mana bu ona mana bu o'g'il hamma ota-onalarga ibrat bo'lishlik kerak alloh taolo bizlarni onalarimizga ham shu g'ayratni nasib etsin va biz farzandlarga ham shu shahidlikni yaxshi ko'rishni nasib etsin Shuning uchun mana bu iymonlashuv haqidagi tanlagan mavzularimiz nihoyasiga yetdi. Alloh subhanahu va taolo hamma bemorlarga shifoi komil bersin. Asirlarga Alloh taolo o'zi najot bersin. Alloh subhanahu va taolo islom lashkariga yordam bersin. Alloh subhanahu va taolo kofirlarni mag'lub qilsin. Alloh subhanahu va taolo Qur'on hokimiyatini, islomiy xilofatni o'zimizga va avlodlarimizga, zurriyotlarimizga ko'rishlikni nasib etsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasi shu avlod ko'rar.